Е, допомогли е, дуже, і особливо і дитині допомогли. Е, бо коли коли ми приходили на каву і чай до них, там як ці години називаються у вас? Meet and talk. Ага, meet and talk. Угу. То дитина ставала веселою, і е, знайомилася з дітьми, і вона вже не була така відігравана у чужій країні, е, і вже по, потрохи починала перебудовуватись в іншій країні. Е, besonders war das hilfreich für meinen Sohn, weil der hat ja bei Flüchtlingshilfe in der Zeit eine Freitags immer Meet und Talk hat er mit anderen Kindern sich beschäftigt und der wurde immer freundlicher. Mit den anderen Kindern. Mit den anderen Kindern, ja. Ja, ja. ja. ну, хочу сказати, що за півроку багато чого змінилося і в мене в житті, але я вже себе відчуваю більш стабільнішою і знаю свою мету і ціль. І тим людям, які мені допомогли за ті півроку, я безмежно вдячна. In diesem halben Jahr ist ja viel passiert, aber ich bin stärker geworden und zuversichtlicher und bin sehr dankbar den Leuten, die mir geholfen haben. Ähm, du hast ja auch sehr viele Fähigkeiten ne, und sehr viel Wissen. Ähm, du könntest ja vielleicht auch, auch hier äh, Beratung machen unter den Ukrainerinnen, oder? У тебя же очень много знаний и опыта, и ты могла бы, может быть, здесь тоже делать консультации, помогать с- украинцам. Е, ну, я цим уже можна <laughs> сказати і трошки займаюсь. Е, до мене часто звертаються і дзвонять українці, е, я їх перенаправляю, допомагаю і, і з документами, і з усім. Все, що я знаю, все я передаю свого досвіду. Бо я знаю, як розгублено втікати і опинитись в чужій країні, е, тому що можна сказати, що я вже е, свою роботу <laughs> починаю робити. Ich glaube, ich tue schon meine Arbeit weiter, weil ich helfe ja vielen. Ich werde ja angerufen und äh, aus meinen Erfahrungen äh, helfe ich weiter und berate sie, um durchzustehen, auch diese bürokratische Wege im fremden Land. <laughs> Okay, also du, ähm, du berätst schon auch ähm, andere Frauen, die, ähm, die hier sind oder in der Ukraine. Ты э, консультируешь женщин, которые здесь Так. или которые в Украине? Е, Ті, що звертаються до мене за, допомо- за допомогою. Ті, що в хамі приїхали. Die Frauen, die hier angekommen sind in Hamm, die rufen mich an und ich äh, gebe mein Wissen und Können weiter. Zum Beispiel Familiensachen hm, mit den Kindern oder so. Э, Семейные вопросы, с детьми вопросы, Всякі вопроси. alles Mögliche. Klar. Ähm, Und wie ist es mit dein, deinem Kontakt äh, in die Ukraine? Ähm, betreust du da auch weiterhin? какие твои контакты в Украине? Ты и дальше людям помогаешь там? Е, ні, е, на жаль, е, в Україні я вже не працюю. Е, Я більше тільки з родичами. Е, говорю і з близькими. Такої, як допомоги суто в Україні, я, на жаль, зараз не надаю. Nein, zurzeit nicht. Ich habe nur Kontakte zu meinen Verwandten und Angehörigen und Bekannten, aber keine Beratung in der Ukraine. Da bin ich raus. Mm. Klar, da, da hast du ja jetzt auch keine Erfahrung mehr von dem Leben dort. Ne? Ähm, ist das generell für, für dich schwierig, äh, jetzt mit Menschen zu sprechen, vielleicht mit Frauen, die in der Ukraine sind und die eine ganz andere Realität jetzt erleben als du? Эм, Тебе трудно говорить с женщинами в Украине, к- потому что они находятся в другом положении, чем ты здесь. Та, е, це справді так. Е, я в другому положенні і завжди я відчуваю вину, е, що я у безпеці і що я тут. А інші живуть під обстрілами. Ja, klar, das ist ja, ich bin in einer anderen Lage. Ich habe hier äh, quasi wie sagt das, wie heißt das, sicher, ich bin hier si- in Sicherheit und die leben da unter Beschüssen. Hm, Das ist ja sehr schwierig, damit umzugehen, ne? wenn man diese Kontakte hält. Was sagt man zueinander? Ne? Эм, Это же очень трудно говорить, наверное, с людьми, которые живут там под обстрелами. Как вы говорите об этом? Е, я е, взагалі ніяк не говорю з тими людьми, е, тому що мене совість мучає, тільки говорю з близькими і рідними. Ja, ich spreche ja nicht darüber. Ich spreche ja nur mit meinen Verwandten und Angehörigen. И эту тему избегаешь? Я взагалі не говорю ні з ким. Mm. Nee, sie mit keinem darüber. Тільки з рідними і близькими. Тут та з усіма. besprechen wir alles. Mhm. Klar, hier ist das dann einfacher, ne? Hier ja. hat man dieselbe ja, ja. Lebensrealität. Mhm. Здесь все Ja ist das eine sehr enge ähm, Gemeinschaft hier unter den den Украинern, die hier in Хам sind. Здесь äh, вот это сообщество украинское, оно очень близкое, тесное такое, дружественное. Е, та, я можу сказати, що та. Е, ми обмінюємось постійно інформацією, е, постійно, що кому потрібно, і хто може допомогти. Та, я думаю, що зараз е, дуже тісно. Ja, ich glaube, das ist schon eine enge Verbindung. Wir tauschen uns immer Informationen aus und unterstützen einander. Ähm, Gibt es da, gibt's da auch Konflikte? Ähm, ähm, zum Beispiel, ich weiß gar nicht, ähm, ihr, s- ihr lebt ja auch in ganz unterschiedlichen Bedingungen. Ich weiß nicht, ob einige noch hier im Lager sind. Ja, ne? Эм, Не бы- бывают конфликты между вами, потому что вы же живете тоже все по-разному, ведь и некоторые еще и в лагере живут. Е, Ні, я не зустрічала конфліктів. М, Я не зустрічала. Ich persönlich habe keine Konflikte erlebt. Mhm. mhm. Mhm. Das ist schön. Okay. Ähm, und, äh, und in Hamm, ich meine, du hast mehrmals gesagt, wie schön du aufgenommen worden bist. Ähm, hast du äh, hast du auch ähm, schwierige Erlebnisse gehabt? Ist man dir mit Unverständnis begegnet oder ähm, ja? Äh, Dinge, die, ähm, die schwer waren in Hamm. Also jetzt vor allen Dingen Menschen, die dir begegnet mhm. sind und nicht freundlich waren? Ähm, ты так много говоришь о Хамме положительного. Да. Были у тебя и отрицательные встречи с людьми, которые недружелюбны были к тебе, по отношению к тебе? Э, декілька випадків були, але все-таки перебільшує позитив. Два випадки були. недружелюбного ставлення від людей. Прямо на вулиці. Direkt auf der Straße habe ich zweimal erlebt unfreundliche Begegnungen. Sonst war alles positiv. Willst du mal erzählen? Was hast du Ты, хочешь, ты расскажешь об этом? Можешь рассказать? Е, ну, е, е, Е, хочу сказати, одна жінка проросійська настроєна, кричала, чому ви сюди приїхали, і забирайтеся геть, і е, обзивала нецензурною лайкою. Е, Також е, на зупинці, е, коли я їхала додому із курсів, е, теж одна жінка підходила і говорила, що е, е, чому ви сюди приїхали, е, вам тут е, зразу дають і роботу, і квартири, е, а росіянам не дають. Ну, Трошки було неприємно це слухати, е, але я згладжувала всі конфлікти і просто йшла геть. Äh, einmal hat, wurde ich auf der Straße von einer Frau angebrüllt, die Russisch sprach. Die hat mit, mit üblen Wörtern beschimpft und hat gesagt, was habt ihr hier zu suchen? Haut hier ab und wü- wüstend beschimpft. Und einmal kam ich vom Sprachkurs, da wurde ich auch von einer Frau beschimpft. Was wollt ihr hier? Hier bekommt hier Arbeit und äh, Wohnungen und äh, wir Russen kriegen hier nichts, haut hier ab. Schwierig. Ähm, und deine Kinder? Äh, ich hoffe, die sind, äh, die sind sicher und haben dergleichen nicht erlebt. А твои дети, я надеюсь, что они этого не пережили, таких выпадов? Ні, я не чула. Е, Хіба що е, в школі, де вчиться менший, то е, десь, думаю, в травні місяці е, підходив один хлопчик і теж нецензурною лайкою говорив до нього вчи мову. Ну, вчи мову, то. і треба вчити мову. Е, Потім він вибачався. Ja, am Anfang, das war April, ja. Im Aprilmonat in der Schule kam ein Junge auf ihn zu, hat ihn wüstend beschimpft. Russisch, ja, das war Russisch. Hm. In russischer Sprache, weil da gibt es ganz üble Worte. Und hat er ihn angeschrien und hat gesagt, du musst die Sprache lernen. Später hat er sich entschuldigt, aber Sprache muss man ja lernen, das weiß ja jeder. Okay, ja. Ähm, du hast äh, jetzt schon sehr viel erzählt. Wir wissen sogar schon, ich kann gar nicht mehr fragen, was träumst du, weil du hast so viel von deinen Träumen. Ты нам так много рассказала и о своих мечтах, что я даже не знаю, о чем тебя спросить. О чем ты мечтаешь? Haben wir noch was vergessen, Roxana, was wir erzählen sollten? Что ты бы еще могла бы нам рассказать? Е, Ну, е, е, ш- що саме тут зі мною відбувається? Ну, тут е, є дві мрії: це Північне море і <laughs> це закінчити курси. Was das jetzige betrifft, zwei Träume habe ich. Die Nordsee und <laughs> den Kurs beenden, Sprachkurs beenden. Erfolgreich natürlich ist gemeint. Schaffst du. Schaffst du. Das robisch. Mhm, danke. du das sehen. Ne? Ja. Powerfrau. Dankeschön. Vielen Dank, Roxana. Vielen Dank.